Van die nakomelinge van Josef is der lotinge gebied toegeken wat strek van die Jordaan af reg oor Jericho, oos van die Jericho fonteine. Die grens loop van Jericho af oor die woestijn op na Bid Else berge toe. Van Bid El af loop het na Lis toe, en voorbij die grens van die Erekite na Atarot toe, dan beswaarts af na die grens van die Jafletite toe tot bij die grens van Bid Goron onder en geser, en dit loop dan dood aan die Sedert. Die stamme Manasse en Ephraim, nakomelingen van Josef, het die grondgebied gekry. Die grens van die grondgebied van die families in die stam Ephraim loop van Atrot Adar in die ooste na Bid Goron toe, en dan verder tot aan die Sedert. Van Mikmetak af in die noorde swaai die grens oos voorbij Taanat Silo na Januag toe in die ooste, van Januag af loop die grens af na Atarot en Naara toe, dan teen Jerego voorbij en aan tot bij die Jordaan. Van Taplaag af loopt die grens wees met Kanaspruit langs en dit loopt dood aan die sedert. Dit is die gebied van die families in die stam Ephraim. Daarbij het gekom al die steden en buitenposten wat aan die Ephraimite toegeken is binnen in die grondgebied van Manasse. Die Ephraimite het niet die Kanaanite verdrijf wat in geser gewoon het nie en die Kanaanite woon nou nog tussen die Ephraimite, maar hulle doen dwangarbeid.